Be, zazpeketerdietan, behaz, e, presentatu gira, e, baionan, eta ekipoak ari ariziten eta egiten. Behaz, eh, gu hemen gira iru, elgarrekin. bi hartu dituzte, zenta nahi zuten autetxiak ekipo guzietan, behaz, gu pol baionarekin, doniban doni banelutzeneko lehen go biak hor eh, eman gira, eta joan gira eh, beste pertsona mm, batekin, eh, gurekin joan gira otoz, behaz, seitu dugu antzineko otoa ginuena, gero hanba ginoen behar ordu bat bide, gero han geldutu gira behaz nav, de Navarrenx erri txiki hortan, eta elizan ondoan, mento bos minutan buruan oto bat etorri da, bon, eh, segin ezazu, eta joan gira, gero han uh, oian batean, eh, aski, jafin, ez dakit bos minuta uh, eh, errikiki hortatik bos minutan, ba, bos minutetan, eta han bon, Sartu gira, oianan, bainan, eta ikusi dugu, han markatua zen, eh, bazien, ekipa, ekipa bat gubaino lehenoan, sei persoetan, eta gu ginen sei gero, biototan, eta hola, han, eh, han behaz egon gira, behatzita, behatziak ziren, egon gira, eguardi eterdik asik arte, espeatzen, ea, etortzen ziren edo ez eta mm, eguardiko aldean uh, eh, deitu dute, erraiteko, bon, uh, ez dugu atxematen uh, eh, nunden tokia, ea norbait zure ekipatik, norbait etorzen alden, behaz erri, erri erdian, eta hortik behaz bat joan da gure, gure ekipatik hor, joan da, eta han uh, elkartu dira, eta etorri dira, hanbar minutan buruan dola, denak Benen zien, ara ere, pila batean, fein pila. Oita mar beden, edo oita mar bos, edo alko zerbait, zien eta bazien, lau polizia bazien uh, kagulekin oiek dira xurra lo jigen edo loko zerbait, eza izitu ikusi, gero, afen, bisaiak izitu ikusi, gero bazien jandamak, bazien CRS ere eta polizio judiziar. Oiek uh, eh, lauak antzien eta gero ekipa ere deminaj eta loko eta uh, uh, bos pasaizien ere sakor batekin euh, oso eta fin uh, ekipa oso euh, handia zien ran behar da uh, ongi pasatu dela uh, galdein dituzten uh, eta naturalki euh, hori uh, izenak eta hori dena baina ez da bati ni horrez da kesatu, ni horrez da kataskana izan, ez eh, gauzak eh, ongi pentsatua zien naski eta hobe, zenta oso, oso, oso ongi pasatu da.